متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا Kaderna, uzvišeni Allah kaže. I mi smo moćni, fe ni'mal qadirun. I divan je taj صادك من koji je جل tako moćan. الحصاد متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو باد Predavač ماجستير حافظ محمد فاضل بورج متفائل يا قوم رغم دموعكم إن السماء تبكي فيحيى الوادي والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سنارة النار Gdje su oni koje ste iznad svega voljeli i gdje su oni koje ste mimo svega ostalo slijedili?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 Uzvišeni Allah nam spominje i kaže وَإِذَنْ نُفُوسُ زُوِّجَتْ Nakon što je spomenuo nekoliko karakterističnih događaja za sam nastup sudnjega dana i rekao kada se sunce smota i izgubi svoj sjaj i kada zvijezde utrnu i kada se planine pokrenu i kada one deve bez pastira ostanu i kada se divlje životinje saberu i kada se mora vatrom napune i kada se duše s tijelima spoje i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana zbog kakve krivice je ubijena i kada se listovi razdijele i kada se nebo ukloni i kada se džehennem raspali i kada se džennet približi, svako će saznati ono što je pripremio. Svaki od ovih ajeta jedan veliki znak, potvrda i dokaz Allahove nohu velike moći. Onaj koji je ovaj svijet prvi put stvorio, kadar je da ga uništi. I kadar je ponovo da ga stvori. Kema bedena evvela halqin nu'idu. Kur'anski ajed kaže. Kao što smo počeli prvo stvaranje, nu'idu, mi ćemo ga ponovo obnoviti. Dakle, ponovo ćemo učiniti to stvaranje kao što se desilo ono prvo stvaranje. I tu je Allahu velika velika moć koja se pokazuje. Vidjeli smo da nam Kur'an Kerim opisuje ove događaje da bismo pouku iz ovoga uzeli i da bismo se za ovo pripremili. Jer ovaj događaj je težak nebesima i zemlji. Težak je onima koji nisu skrivili, onima koji nemaju odgovornosti, a kakav će tek biti onima koji su nešto skrivili i koji imaju odgovornost? Dakle, bit će zasigurno težak dan. Prvo, čovjek se kroz saznavanje ovih događaja priprema za taj dan i svoj život koriguje i ispravlja. Vraća se Allahu i to je značenje riječi teuba. Teuba znači povratak. Allahu Đelešanu. Vidiš li da si krenuo kud ne treba, vrati se. Drugog puta ne imaš. I zato osnova ibadeta Allahu Đelešanuhu sastoji se iz troga. Naše grobovanje uzvišenom stvoritelju Allahu Đelešanu sastoji se iz troga. Prvo je potpuna poniznost uzvišenog stvoritelja. Drugo, potpuna ljubav. I da ga volimo više od svega drugoga. I treće, da mu se u potpunosti pokoravamo. U ta tri područja ogleda se badet Allahu Đelešanu ili naše robovanje svome stvoritelju. U potpunoj poniznosti, da ne dižeš glavu i da misliš ja sam neko. Ja znam i ne pitaš Allahov zakon. I ne pitaš Allahov sud. I drugo, da ti je Allah najdraži od svega ostalog i od tebe samoga. I zato nikoga ne pretpostavljaš uzvišenom Allahu i njegovom zakonu. Čak ni sebe, ni svoje strasti. I treće, u potpunosti mu se pokoravaš. U tome se svemu ogleda i badet Allahu Đalešanu. To je jedna korist saznavanja ovih događaja. Da se pripremimo za njih. Da se očistimo jer uzvišeni Allah kaže kad efleha men zeka uspio je šta znači uspjeti znači dobiti ono što želiš i sačuvati se onoga čega se bojiš. To jeste džennet. Biće spašen. Felah znači spas. A šta znači spas? Trebamo tumačiti naš jezik. Trebamo nekada. Spas znači kada je čovjek u kakvoj opasnosti. Pa da nađe neki izlaz. To znači spasio se. Znači da je bio u opasnosti. Sama ta riječ ukazuje da je neka opasnost postojala. A kako i ne bi postojala i kako nije opasnost. Kad uzvišeni Allah kaže فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاتِ Ko bude udaljen od džehennema i uveden u džennet takav je uspio. Taj je postigao svoj cilj. Tada je pred tobom džehennem neuzubila. A uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala toga dana će se tako rasrditi da se nikada prije, niti će ikada poslije se rasrditi tom srdnjom i da se to nikada prije niti poslije nije desilo, niti će se desiti. Takva ljutnja i sržba uzvišenog Allaha tabaraka tako da će i Allahovi poslanici i vidjeli smo iz hadisa u kome se spominje da će ljudi dolaziti Allahovim poslanicima i tražiti od njih posredništvo, zagovaranje kod uzviženog Allaha tabaraka wa ta'ala da počne sud, jer više ne mogu trpiti to čekanje na danu koji će trajati fi jeumin kane miqdaruhu hamsine elfe sene 50.000 godina. I mnogima će to biti najteži moment. I želit će što prije sud da počne jer ne znaju šta ih čeka. Želit će da što prije počne, a mnogi ne znaju da ono što dolazi iza toga puno je teže i puno je za njih korit. Pa će ti odabrani Allahovi poslanici. Adem a.s. Nuh a.s. Ibrahim a.s. Musa a.s. i Isa a.s. svi tražiti da iz toga izađu. Govorit će mi nismo ti koji se možemo kod Allaha zagovarati. Svi od njih spomenut će po jedan svoj grijeh. A rekli smo već i govorili o tome šta znači grijeh od Allahovih poslanika. Da su to u pogledu nas dobra djela. Jer su to odabranici. Jer su to prvaci naroda koji je uzvišeni Allah odabrao. I uzvišeni Allah zna onoga koga postavlja za svoga poslanika. Allahu ne treba da isprobava nekoga. Znači on unaprijed zna ko je kakav, kakav će biti. I svi među njima spominju po jedan grijeh, osim Isa, ali Isana. On ne spominje ni jedan grijeh. Ni jednog grijeha pri sebi ne ima. Ni toga takvoga. I kažu mi nismo ti. I šalju te ljude koji su došli kao delegacija, predstavnici čovječanstva da zamole Allahove poslanike da posreduju kod Allaha Đalešanuhu, da počne sud. I onda će Resulullah ali selam seždu učiniti pod Allahovim aršom, pod Allahovim prijestoljem, onda će učiti dove koje Resulullah ali sato kaže sada ih ja ne znam, ali će me naučiti njima moj gospodar tada. I onda će biti rečeno, o Muhammede, digni glavu i traži šafaat za govorništvo. I bit će ti udovoljeno i traži šta želiš da će ti se. I to će biti veliki šafaat koji ćemo mu više Allah ta'ala dati i to je onaj položaj pohvaljeni el meqamul mahmud koji se spominje u dovi nakon proučenog ezana. Dakle, tada će se Allahovi poslanici o sebi zabrati. Na tom je danu svaki od Allahovih poslanika će govoriti nefci, nefci. Ja sam Allahu mene spazi. Toga dana Isebnu Merijem zaboravit će na svoju majku. Samo će Resulullah ali i Za mu'mine, za vjernike. Dakle, ovi nam događaji ukazuju na put i pravac u našem životu, da se ne zanosimo, da mislimo živjet ćemo sto godina, pa i da živimo sto godina, šta će opet biti? Opet valja pod zemlju. I došlo je takvo vrijeme danas, da čovjek nekada poželi da je među onima koji su preselili. Došlo je takvo vrijeme da čovjek poželi da umre smrću kao mu'min da ne bude iskušan i da ne bude stavljen na neko iskušenje i fitnu koju neće moći izdržati. Dakle, ovo nam sve ukazuje na to kuda treba da idemo i da se ne zanosimo ovim dunjalukom i da nam je cilj Allahovo zadovoljstvo. I drugo, vrlo važno isto tako, što je jačanje mu'mina u stvari a to je da svi ovi musibeti koji nas zadešavaju na Allahovom dželražanu u putu, da oni nisu ništa prema onome najvećem musibetu koji je pred nama svima. A to je sudnji dan. I zato, kad čovjek o ovome razmišlja, vidjet ćemo da sve to čime mu'min jedan biva prepadan, biva zastrašivan. Da to ništa kod jednog mu'mina ne znači. Jer zna da je ovo prava snaga. I da je prava moć i vlast kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. A ne kod ljudi. I zna da ono što je pred nama to je najveći musibet. I da nema toga najvećeg musibeta na Dunjaluku. Ima kod onih koji ne vjeruju. To je taj musibet. Ko ode kao nevjernik, to je taj musibet. Iza koga će svakako gori doći. I zato ovi ajeti su odgojnog karaktera. Kako za starije i mlađe, za sve. Uzvišen je Allah kaže I ovo smo prošli put počeli kazivati. I kada žensko zakopano dijete bude pitano bi eji bin kutilet. Zbog koje grija zbog čega je ono umoreno, to jeste zbog čega je ono ubijeno. A zna da ono ne ima nikakva grija pri sebi. Jer se djeca rađaju u čistoj Allahovoj vjeri i bez grija. I to je ta ispravna akida i ispravno objeđenje. Jer ima vjerovanja među ljudima, ljudi svašta vjeruju. Ima vjerovanja da smo mi ponijeli svi grije od svog praoca Adama alaihissalam. Grijeh od koga je i on sam te ove došao i koje mu je uzvišeni Allah oprostio. Ali neki hoće da kažu, vi ste svi griješni. Što znači, ublato si šta god radio. Halal ti bilo. Ne može to tako. Wala teziru u vizra uhra. Wallahi slagali su i na Ibrahima ali i selam kome su sufi došli i na Musa i na sve Allahove poslanike. Jer je u njihovim suhufima pisalo وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ uhra da niko neće tuđi teret ponijeti. Pa odakle im to, osim od prokletog šeitana? Da neko tuđi grijeh nosi, toga u Allaha ne ima. Jer je on erhamur rahimin, najmilostiviji, jer je on ahkemul hakimin. Taj koji je šta? najpravedniji. I zato prava, istinska pravda može biti samo u islamu. Jer onaj ko u svojoj ideologiji, u svom ubjeđenju nosi takvu jednu akidu, da ste svi griježnici kao ljudi samim tim što ste došli na dunjalu, gdje to ima osnovi? Kad su nepravedni prema Allahovom zakonu i Allahovoj objavi, Hoćete da budu vama pravedni. Samo se zavarava. Ne imaju grija I rađaju se bez grija I to je u prijašnjim još objavama rečeno. Bi eji zembin, zbog kakvog grijeha kuti let je bila ubijena. Ovdje se ne spominje koju je ubio. A Allah najbolje zna zbog čega jer ovdje vidimo da je spomenuto u pasiji. Spominje se zbog kakvog griha je, ne kaže se ubio je neko, nego je ubijena, kutile. nad njom to ubijstvo izvršeno. Zato što je to, zato što je to sramota velika. I zato što se tu srce cijepa kad se zna koju je ubio i ih je ubijao, to su bili njihovi očevi. To su bili njihovi očevi koji su ih ubijali. Oni su to sobom izvršavali. A one nisu imale pri sebi nikakvog grija. Spominje se od Abdurrezaka, od Omer ibn al-Hattaba radijallahu anhu u vezi značenja ovoga ajeta, da je Kajs ibn Asim došao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekao mu Allahov poslaniće u džahilijetu. A šta je džahilijet? Uzeto od riječi džahil neznanje i ne ima vallahi za čovjeka ničega gorega od neznanja. Od džehla dao ti Allah pamet, ali je ne imaš. Onda se nije čuditi šta radi onda nije ni na nivou životinji. Džahilijet je potom je dobio naziv. Zbog džehla, zbog neznanja. A kod nas u islamu su dva osnovna principa. Prvo je znanje, a drugo je rad, potom je znanje. Ne može se ni bez jednog, ni bez drugog. Ne može jedno bez drugog. Moraju oba dva biti. I zato je to bio džahilijet. Kažu pagansko A na čemu se osniva to paganstvo? Nit se zasniva na vahju, Allahovoj objavi, nit se zasniva na razumu. Jer da se zasniva na razumu zdravom, dovelo bi ih do vahja. Ni na jednom, ni na drugom. Pa kada bi im Allahov poslanik, ali i u Meki govorio, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ i kada im se kaže slijedite ono što je Allah objavio. Nemojte slijediti nešto drugo, nego od Allaha objavljeno. Kalu bel ne ma Mi ćemo, kažu, slijediti samo ono na čemu smo našli naše pretke. Slijeđenje običaja svoje tradicije priješnje. Evo la yaqiluna Zar i tada, evo tu su ta dva osnova spomenuta, zar i tada ako su njihovi preci la yaqiluna Prvo nisu imali pameti nikakve, wala jehtedun, niti su bili upućeni pravim putem. Dakle, nisu imali pameti na shvate njome, niti su imali upute od Allaha vahtja, pa da im to bude osnova. Ni jedno, ni drugo. I zato su se takvi džahilijeti mogli naći među ljudima. Kaže Omer ibn al Khattab, radijallahu anhu da je došao ovaj ashab Qais ibn Asim Allahovom poslaniku alaihi i rekao u džahilijetu, u tome paganstvu, sahranio sam sobom osam živih djevojčica. Džahilijet, ništa se nemojte čuditi. Džahilijet, šta god kažeš, čovjek na sebe ruku da digne, ništa se nije čudi. Ne ima pamet, gotovo. Jer šta znači pamet u arapskom jeziku? Šta znači akal? to od glagola akale. A akale znači zavezat nešto. Kaže se tu dabe. Ja sam svoju jahaču životinu uzeo i zavezao da mi ne ode. Od toga se zove ono, ako ste vidjeli Arapi što meću na glavu, onaj krug crni, pikal, i tako dalje. Od toga se uzda isto tako zove. Što znači, akl je ono što te ograničava da ne radiš ono što nije pametno. Od toga je uzeta riječ akl. Dakle, ograničavate da ne radiš gluposti, da ne radiš ono što ti kao čovjeku ne dolikuje. To znači akl, to znači pamet. Kome se to pomuti, ko to izgubi, onda od njega svašta očekuje. Pa kaže, ali džahilijet je džahilijet, bilo je to i prošlo. Sada je prihvatio islam, jer islam briše ono što je bilo prije njega. U džahilijetu, kaže, sahranio sam sobom osam živih djevojčica. A poslanik mu, ali i sad se reče, oslobodi za svaku po jedno groba. Za svaku od tih djevojčica svojih koje si sahranio po jednog groba oslobodi. A on reče, Allaho poslaniće, ja imam deva, e, vlasnik sam deva, pa mu onda Allahov Resul, ali sad sam kaže, onda ako hoćeš za svaku od njih pokloni po jednu devu. Dakle, da ti to bude iskupom za ono što si učinio u svome, u svome džahilijetu. Ovdje se u hadisu spominje ako hoćeš. Allah to najbolje zna što je to spomenuto, jer Islam briše što je bilo prije njega. Pa bi ovo dobro bilo za tebe zbog veličine grija koji si učinio da dadneš otkup u oslobađanju robova ili da pokloniš po jednu devu koja je tada bila velika vrijednost. Iz ovoga isto tako shvatamo veliku pravdu uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer kada će to dijete bez grijeha, nedužno i koje nije obavezano ni obavezno ničim, kada će ono biti pitano Šta će biti s onoga koji ima grijehe i šta će biti s onoga koji je bio obavezan i odgovoran za sebe, a kamoli za druge, jer danas se mnogi natječu da budu ili šef, ili direktor, ili predsjednik, ili nešta, ili nešta, samo nek bude pitan, da bude odgovoran. A sama ta riječ nam znači odgovoran. Da će odgovarati za nešto. Da će biti pitan. Mes'ul u arapskom jeziku znači onaj koji će biti pitan za nešto. Ljudi ovo samo shvataju, pitaju da ljudi, važan sam među njima. Pitaju te ljudi, sahi, ali će te pitati i gospodar ljudi. Jer ti nisi vladar ljudi, već je uzvišeni Allah tabaraka na dan kada wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay walau kana dha qurba kada onaj koji se natovario grijesima bude pozivao ko bi mu ponio makar jedan grijeh, neće to niko učiniti, makar mu bio i najbliži rod. Ne ima. Jeume teđidu kullu nefsim ma amilat min hajri muhtara. Na dan kada će svaka osoba ono što je od dobra naći. Sve što si od dobra uradio, jesi dobro pomislio, naćeš na sudnjem danu. Ona amilet min su, a ono što je od lošega učinio, te veddu lev enne bejneha ve bejnehu beida. Želi da je između njega i toga lošeg dijela koje je učinio velika udaljenost. Da ga Bog da nije učinio. Požalit će zbog toga na tom je danu. Dakle, potpuna Allahova tebareke ve ta'ala pravda. I od Allahovih iskrenih robova, i to smo govorili, na e, kraju sure El Furkan, uzvišen Allah nakon što opisuje svoje iskrene robove, wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna i Allahovi robovi koji smirano po zemlji hode i tako dalje. U svemu se primjećuje i njihova akida i njihov fikr i vjerovanje i tako dalje. Kaže وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا koji provode noć gospodaru svome na seđdu, na seđdi i na kijamu. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ i koji neprestano govore Rabbe nasrif anna azabe džehennem. Gospodaru moj, ti od nas otkloni azab džehennemski. Inna azabaha kana garama. Zaista je taj azab veliki teret i veliko opterećenje. Onome ko u njega uđe. Dakle, čovjek se priprema na dunjaluku. Priprema se i moli uzvišenog Allaha da ga sačuva džehennemske vatri i s druge strane nastoji da zadobije Allahovu milost. Jer se dijelima ne može ući u džennet, kako kaže hadis u Buhari i u muslimu. La yudhilu ehadekum ameluhu džennet. Nikoga od vas njegova dijela u džennet neće uvesti. Wala ente ja Rasul Allah. Zar ni tebe o Allaho poslaniće? Wala ene. Čak i mene. Ni mene kaže neće. Illa en jete meden illahu bi rahmeti. Osim ako me Allah svojom milošu prekrije i obuhvati. A već i obavijestio da je on u Allahovoj milosti. I zato iz ovoga vidimo dalalet i krivi put onih koji se zanose na ovome svijetu. Onih koji misle da su nešto uradili za din. Kao da su prešli sira čupriju i gotovo prestali više imati ikakvu obavezu i odgovornost. Koliki je to musibet. A pogledajmo kako su prve te najbolje generacije bile. Omer ibnul al-Hattab radijallahu među desetoricom, a imamo više od deset ashaba kojima je džennet obećan. Ali ovo su najpoznati među desetoricom koji se u jednom hadisu spominju da su džennetlije. I Omar radijallahu anhu je spomenut nakon Ebu Bekra odmah da je džennetlija. I Resulullah a.s. ga obavijestio da će biti šehid. A to je posebna deređa i nakon toga biva izboden nožem na sabah namazu klanjajući ga kao imam. Omer radijallahu anhu, Omer bio izboden na sabah namazu ili nije? Omer radijallahu anhu. Tako da kada su mu dolazili ashabi između ostalih, oni najpoznatiji kažu, kažu mu, Budi sretan i radostan, sine hatabo Tebi je Allahov poslanik. Obećao džennet, to je istina. Ti ideš svome gospodaru. A onda on kaže, volio sam da ovo pitanje, pitanje vlasti, nije bilo ni moje ni vaše. Ko bude poslije mene halifom, neka ne bude niko iz moje porodice, dovoljno je jedan da odgovara. Šta znači odgovornost? Nije lako za sebe položiti račun, a kamoli za drugoga. A ljudi se natječu jaču. Treba u dotičnom trenutku kad vidiš da drugi neće, priteci u pomoć, pomozi i tako dalje, ali ne da shvatiš da ti je to čast, da ti je to privilegija, već da shvatiš da ti je to obaveza kao što je Jusuf a.s. u dotičnom trenutku rekao onome kralju, ja sam povjerljiv. Ja sam povjerljiv, mene postavi. I džalni ala hazain al Postavi me da ja budem nadzornik nad riznicama tvoje države. A budem taj ministar ili odgovoran za taj sektor. Zato što će on tu najbolje to uraditi. I ne treba bježati od odgovornosti. Ali čovjek ne smije tražiti vlast iz, iz želje za tom vlašću, iz želje za isticanjem, za hvalom od ljudi i tako dalje. Već u dotičnom trenutku, ako vidi i ljudi tako znaju ovaj da je taj odgovoran, ne smije od toga i da je zato ne smije od toga da bježi i ne smije u tome da popušta. I zato među prvima koji se spominju da će biti u Allahovom vladu jeste vladar pravedan. Dakle, velika odgovornost i ne daj Bože ko to ne bude kako treba ispunio, a velika i čast kod Allaha Đalešanu koga ispuni kako treba. To su ti emaneti. I koliko i koliko imamo i ima emaneta na Dunjaluku koji ljudi nisu ni svjesni, koji ljudi nisu ni svjesni, a za njih će se odgovarati na kijamatskom danu. Hadis Resulullah a.s. kaže fi kulli kebidin ratubin eđr u svakoj živoj jetri, u svakom živom stvorenju koje nahraniš, imaš za to seba. Imaš za to seba. A kamo li ljudima da pritekneš u pomoć? Kolika je svetost, kolika je svetost ljudskoga života. Kada Resulullah a.s. na hađetul vedao, na oprosnom hađu, šta kaže svojim ashabima? Pita ih, znate li vi koji je ovo mjesec? Svi znaju koji je. To je Zulhidže, sveti mjesec. Jedan od četiri sveta mjeseca. Zulqijade, Zulhidže i Muharrem. I ovaj sada mjesec u kome se mi nalazimo ređep. To su četiri sveta mjeseca. Pa su pomislili da će ga nekako drugačije nazvati, on kaže, zar nije Zulhidže sveti mjesec? Kažu, jeste. Koji je ovo dan? Kažu, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Mislili su da će spomenuti ga nekim drugim imenom. A on kaže, zar ovo nije dan Arafata? Najbolji dan u godini. Jeste. Koji je ovo mjesto? Mjesto Harem, Meki. Onda im kaže, zaista su vaši životi i vaši imeci sveti kao što je svet ovaj mjesec i svet ovaj dan i svet ovo mjesto. Hurmet života jednog momena. Mi ćemo vidjeti one koji su poremetili. Šta radi? Uzmu i izmete umjesto da njima stoka izmeti, oni stoci izmeti. Vallaj, to bi se knjige mogle napisati o tome čudu. Da čovjek samo vidi dokle može biti ići taj dalalet. Čovjek svome roditelju rijetko danas da vidimo da toliko može izvećiniti. Ima i koji svako jutro, tačno u 9 sati, izađu da bi kupili one paštete za cuke i mačke i da bi masu zoće svako jutro. Može kupiti unaprijed za mjesec dana. jok svako jutro hoće masus da se pozahmeti, da mu kupi, da mu uslugu čini Ne bi mu ovaj kako zapalio. Dokle se ljudi odmeću od svoje prirode, ljudske, a kamoli, a kamoli od Allahove objave. Vidimo vamo izmet čini stoci, a tamo mogu se muslimani i ne samo mogu, nego trebaju i moraju muslimani uništiti i genocid na njima izvršiti. Jer takvi kažu smetaju čovječanstvo. Što znači da život muslimanski kod takvih nije na nivou ni životinja. I šta iza ovoga svega reći? Svet je ljudski život i imetak. A po ovome što spominje ravija ovoga hadisa iz Buharije i muslima spominje se i ljudska čast. Kada je to bilo? Da se cijel narod zbog ovoga i onoga optužuje. Zbog nečega što nije dokazano da je dotični uradio. Ali ima nešto što se zove dežurni krivac. U onome kazivanju, u onim bajkama za djecu. Pa kažu, je došlo i pije vodu ispod vuka ili na rijeci ispod vuka. A ovaj kaže, ja ću se pojesti. Pa kaže, nisam ti ništa naudio. Kaže, jesu tvoji, pređi. Dakle, traži se neki, traži se neki razlog, bez obzira što on nije nikakav razlog. I danas, što je najgore, po tome je što su muslimani zapustili ovaj najveći emanet. Olahko su i na jednom vidimo kakvome nivou kod Allaha Đalilašanu, osim pojedinaca i skupina kojima se uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala smilovao. Inače ovo nije ovako zapamćeno. Na ovaj način i ovoliko i ovako da se radi. Zbog čega kad je Allahova vjera kod nas ni podašto ili kod mnogih ni podašto, onda smo i mi kod Allaha Jer kazna dolazi od iste vrste pristupa. I zato uzvišeni Allah kaže وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوَا Allahove ajete ne uzimajte za igru. Nemojte olahko to držati. To je jedna svetost, je Allahov govor. A koliko i koliko imamo među muslimanima oni koji nikad nisu otvorili Kur'an. koji ne znaju ni šta piše unutra. Niti hoće da znaju, a pripisuju se islamu i muslimani. Koliko je takvih? I to je taj uzrok. Nije nam niko drugi kriv. Jer smo uvijek znali da, da ih ima i, i kako ih ima koji nas ne mogu. Ali nisu uvijek mogli raditi ovo što danas rade. Zato što je bilo čvrstih mu'mina zato što je bilo Omera, zato što je bilo Salahuddine, Jubija i ostali. Kojima je Allahova riječ i praksa Allahovog poslanika, ali i selam, bila iznad svega svijeta ostalo. Ali mi danas imamo među ljudima ko radi po Kur'anu i po sunnetu, muslimani mu se ismijavaju. Muslimani ga odbacuju. Muslimani protiv njega rade. Pa kada su ovi vidjeli šta jedni od drugih radimo, onda su se okuražili i dobili snagi i izgubili onaj strah iz svoga srca i onda rekli, pa onda mi, ovo nam je historijska prilika. Bog dao će nam se ikad ovako više pružiti. Pa hajmo za sljedećih stotinu godina da odradimo svoj posao. Bez obzira koliko će nas koštati. Ko je otvorio vrata ti tvrđavi? Ko je dozvolio da se može ući i u taj hurmet i u tu svijetost dirati? Zapitajmo se svi. Jesmo li mi nekim svojim postupkom ili svojim gafletom i nemarom toga doradili? Jesmo li mogli biti aktivniji? Možemo li biti? Jesmo li mogli biti ponosniji ovom vjerom i šta treba dalje da uradimo? Jer je Najvažnije je kako će Allah prema nama se postaviti. I kakvi ćemo mi biti kod uzvišenog Allaha. Ljudi se danas boje, u strahu nekom žive. Da je to strah ili bojazan zbog naše braće u Čečeni što ih pobiše. Da je to strah zbog muslimana u Indoneziji, muslimana u Kašmiru, muslimana u Palestini, u Bosni, na Kosovu i nabrajaj koliko hoćeš. Rekli bismo tako i treba, da se bojiš za njih i da gledaš kako ćeš im priteći u pomoć. Ali nije, zbog nečega čime ti je zapriječeno. Zbog toga, šta će sada biti? Pa jesmo li se mi zapitali Kakav je naš odnos prema Allahovoj u prijetnji. Kad ljudi zaprijete, vidjeli smo kako se i šta radi. A šta se radi kad uzviženi Allah zaprijeti? Moramo neke stvari u osnovi promijeniti. Da bi nam se situacija promijenila. Jer samo po sebi neće. I džaba je, i bez potrebe gajiti lažne nade. Biće dobro, po čemu? Inša Allah, nadat se treba uvijek, ali ima osnove za to. I koliko smo mi uradili da bude osnove za to. Jesmo li povećali svoje ibadete, svoje namaze, jesmo li u dovama svojim više se Allahu posvetili i sve ostalo što treba da uradimo. Ili pasivno gledamo. Slušamo šta nam se servira i kako opijeni ili kao opijeni, omađijani ispred onih radija ili koga je Allah iskušao ispred tih televizora izlazimo kao da nas je neko vrelo vodom polio. Klanjamo onako što smo naučili da klanjamo. Zašto to? Zašto se bojati? Čega se bojati? Nego nadu Allaha Đelešanuhu i rad za Allahovu vjeru. To je ono što će nas inša Allah kao umet s Božijom pomoći izvesti iz ovoga musibeta koji nas je zadesio. وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ I kada ta djevojčica bude upitana. Što baš djevojčica? Zato što su žensku djecu zakopavali. Stidili se i danas toga džahilijeta ima. Ima ljudi koji pitaju šta će biti. Hoće li biti muško ili će biti žensko? Pa ako je muško, obveseli se i drago mu, sav sretan. Svima će kazat, ako je žensko, pokudnji se, pa eto, elhamdulillah. Ali nije ono kao ono prvo. Žensko jeste iskušenje, ne ima sumnje, ali je i to Allahova blagodat i Allahovo davanje. Jer Resulullah vas nam kaže, ko odgoji dvije djevojčice u islamu i uda ih i doživi dok ne stasaju i uda ih, bit će mu zaštitom od džennemske vatre. A šta to znači? Znači uz veći napor je i veća, i veća nagrada. Jer šeitan više je oko ženska igra. I pokušava i preko njenih strasti, preko lažnih obećanja, osobito ako smo mi, ako nismo dovoljno pazili, pa su vukovi ušli preko granice i uradili svoj negativan posao. Dakle, stidili su se prije ženskinje. A koje to ženskinje? To su majke buduće. To su sestre. To su žene. To su one bez kojih dunjaluk ne može. To je ono što čovjeku pruža i majčinstvo i potrebe žene i djece i svega ostalog. Čovjek kako bi radio na poslu? Radi po vas dođe kući. Allah, ako zatekne ženu kako treba, i da je obavila emanete koje je Allah povjerio i na baze klanjala na svoje vrijeme i djecu poučila i pokući kako treba i vesela te dočekala kad je pogledaš, razveseliš se, sav onaj umor kao da ga i ne ima. A Boga mi da si ustao izutra, odmoran, a kad pogledaš ono sve kako ne treba, gotov si, odmah lezi ponovo. To ti je tako. Šta znači žena kako treba? Pa majka koja odgaja tu, tu djecu. I sve to tako. Zar se to može zanemariti? I uloga žene u društvu. Samo što su mnogi uzeli i iskoristili ženu negativno. Što su je pustili u ulici. Da vukovi razdiru njihovo meso i da truju našu djecu. i pitanje je veliko. Veliko je pitanje naše odgovornosti prema našoj djeci i našem dinu. Boravka u mjestima gdje na svakom koraku vidiš harame. i veliko pitanje. U najmanju ruku jesmo se zapitali šta će biti sa nas. I sa naše djeci. Jer ne može biti da živiš tu, a da nešto pri tebi ne ostane. I to dijete kad bude pitano. I u onom prvom i u ovom drugom džahilijetu. Pitajte ljekare šta se radi. U javnim i tajnim, kako ih zovu moderno, abortusima. Da Allah, faqadarna uzvišeni Allah kaže. I mi smo moćni, fe ni'mal qadirun. I divan li je taj koji je tako moćan. I krv, i meso, i kosti, sve to formirano. Kida se. Uzvišeni Allah nam spominje svoju blagodat i kaže Elem nahluk kum mehin. Zar vas nismo od neznatne količine tekućine stvorili? Feđa'alnahu fi qararin mekin. Pa smo je učinili u bezjednom mjestu, sigurnom mjestu. Ila kaderim Ma'lum do određenog roka dok ne treba to dijete da izađe, dok ne dođe rok rađanja toga djeteta. kaderna, uzvišeni Allah kaže, i mi smo moćni, fe ni'mal qadirun, i divan mi taj koji je tako moćan. Elem neđa'alil arda kifata, zar nismo zemlju učinili dovoljno, dostatnom svima, ahja'en wa I živima i mrtvima. Mufesiri kažu, površina zemlje za žive, a njena utroba za mrtve. Iz toga bezbjednog mjesta, koga uzvišeni Allah naziva bezbjednim mjestom. Možemo li zamisliti tek kakav je taj silnik i kako će taj i kako će taj odgovarati i hoće li moći odgovor dati. Koji naruši tu bezbjednost u majčinoj utrobi. To dijete koje ne ima ni snage, ni kakve moći. Uzvišen je Allah mu garantovao, imaš snagu i moć. Ja te štitim, ali ovaj hoće to da poremeti. Kakva će to biti odgovornost? Zločin koji će se pokazati na sudnjem danu i za koji će se suditi i za koji će se reći ubita svoga djeteta. Gore je nego da si bilo koga ubio drugoga. Gore je. Što? Jer da si nekog stranca ubio, nisi ni imao obaveze neke dunjalučke prema njemu, iako je i to zločin. Ali ubiti nekoga ko ti je dat i povjeren na emanet, to je Allah najbolje zna. Je li dvostruko ili desetorostruko ili više da se broji. Šta znači slijediti ono što rade nevjernici. A radi to. I muslimani neki se za njima povode. Što šta je razlog? Kažu da mi ne kažu ko ima puno djece. Šta je razlog? Ne imam dovoljno platu. Jer znate da je bio jedan slučaj gdje su čovjek i žena. Ako se tako mogu nazvati. Birali između djeteta i kola koje su trebali da. I kad proračunaju dvoje ne mogu sastaviti. I odabrali su, odabrali su kola da imaju. Jer znate da ima slučaj gdje je žena, gdje je Allah dao nekoliko djeci. Pa rekla dosta mi više, neću više djeci. I otišla je u bolnicu da ju naprave šta? Bolje da ne zna. Sterilizaciju kaže Da ne može više rađati. I tako dok se ona od toga je došla sebi, oporavila se, dolazi joj vijest da su joj djeca poginula u saobraćajnoj nesreći. A ona više ne može rađati, to je. Dakle, nije se sa Allahovim igrat. Wallahi ljudi nisu svjesni nečega. Nisu svjesni šta to znači. Bi eji zembin Zbog kakvog grijeha je to dijete umoreno. Što znači da će ono optuživati toga koji ga je ubio. Optuživat će ga. I isto tako, grijeh je drugoga pod pomoći u tome. One babice, kako ih nazivaju, koji je pomažu u tome snose grije saučesništva u ubijstvu. Snose grije saučesništva. Da su saučestvovale u lišavanju života te osobi. I nose isto tako grije. Koliko, koliko i neznanje može štete nanijeti. Da Allah sačuva. Kaže nam uzvišeni Allah, وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَ On vas je stvorio od jedne osobe. Fe mustakarru wa mustauda. Pa vam je odredio mjesto stjetišta. Bezbjedno mjesto. To je u majčinim utrobama. Wa mustauda. I mjesto gdje bivate odlagani. lager što kažem. To jeste vaše grobove. Što znači da je život između toga dvoga. Između toga bezvjednog mjesta u majčinim utrobama i između toga vremena kada će biti u svoj grob postavljen i tu ostavljen. A zar tu nije velika sličnost? S tom razlikom što u grobu će mu biti onako kako je živio na Dunjalu. Ili će mu se pokazati džennet, ili će mu se pokazati džennet. Doći im toga u majčinoj utrobi ne ima. Jedno i drugo je od Allaha već određeno. Dakle, iz ovoga je zaključak, kada će biti ti koji ne imaju griha pitani šta će biti s onih drugih koji imaju grijeh. I uzvišeni Allah kaže, li jes'ele sadiqine al sidqihim. Da pita iskrene o njihovoj iskrenosti. A šta će biti s onih drugih? I zato Allahovu veličinu mi ne možemo ni zamisliti. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ Ne možemo to ni zamisliti. I zato je najgore ako čovjek bude zanesen. Najgore je ako se zavara sobom. Ako ga šeitan prevari, pa mu kaže Allah je milostiv, pa ti radi po svome. To je onda početak jedne propasti. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ I kada se nebo ukloni i kada neba nestane. Na dan kada uzvišeni Allah kaže jeume te muru sema u meura. Kada se, na dan kada se nebo pokreni. Koja će to biti strahova? Isto nam to kaže za unutrašnjost i utrobu zemlje danas. E emintum men jeste li vi bezvjedni? od onoga koji je iznad nebesa, en jahcive bikumul ard, da vam otvori zemlju, fe i da hijete mur. Pa vidjeli biste da je ona u tečnom stanju. Kao lava užarena. I Allah nam to pokaže nekim prilikama kroz pojavu tih vulkana koji sve pred sobom spaljuju i ništi. Rastočene rude, kamen, kada se ohladi, kamen jedan. U takvom tečnom stanju. Takva je zemlja. Tako će se pokrenuti i nebo. I nestaće neba. Jer koga će više štititi? Gotovo je. Nema više nikome bezbjednosti. na ovome وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ إكدا سجهنم se وَإِذَا الْجَنَّةُ أزلفت إكدا سجنة se približi. A isto tako džehennem se približi. Jer nam Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u svome hadisu koga spominje Allahu poslanik selam i kaže u muslimovoj predaji od Ibn Mesuda radijallahu anhu džehennem će toga dana biti primaknut a imat će sedamdeset hiljada povodaca onoga čime će biti približen džehennemlijama a svaki povodac će tegliti i vući 70.000 meleka. Koja je to težina džehennema? Kako je to? Šta je to? Allah najbolje zna. Koja je to silina koja će tom prilikom se pokazati vrijeme? Uzvišen Allah nam to opisuje u jednoj drugoj suri, u suri i mulk i kaže nam وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ A onima koji su nijekali svoga gospodara pripada džehennemska patnja. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ A loše li je to boravište? I da ulku fiha, kada budu u njega bačeni, semi'u leha šehiqan, hučanje njegovo će čuti. Fe hije, fe idahije tefur. I on će, to jeste džehennem, ključaće. će. te medjezu minel gajr. Umalo da se od žestine raspadne. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير kada god se koja gomila u njega baci, stražari u njemu će upitati, zar nije niko došao da vas opomeni? Kalu bela, oni će odgovarati, istina je to. Kad džaena nedirun fekezdebna, došao nam je onaj ko nas je opominjao. Ali mi smo to nijekali, mi smo to poricali. min I rekli smo, Allah nije ništa to objavio, ne vjerujemo mi u to. In entum illa fi dhalalin kabir. Vi ste u jednoj velikoj zabludi. Gdje ćeš nam na ovome svijetu o tome govoriti? O džehennemu, o proživljenju, ko je to vidio, ko je to dokazao, ko je to potvrdio. Mene interesuje berza danas, koliko je zlato skočilo, koliko su otišle dionice, akcije, živi kao čovjek normalan, kako govori. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ Ali tada se istina pokazuje. Tada će reći, leukunna, da smo nesmeo u naqil. Čuli i da smo pameti imali. Ma kunna fi ashabi sa'ir. Ne bismo bili u džehennemskoj družini. Allah ih sastavio jedne sa drugima. Fa'tarafu bi zembihim i priznaše svoj grijeh. fe li ashabi sa'ir i neka su prokleti i daleko od Allahove milosti ko ashabu sa'ir društvo užarenog ognja u suri Ešuara kaže nam uzvišeni Allah Đelešanu wa uzlifetil džennetu lil muttaqin i približit će se džennet bogobojaznima. Nema za njih straha. La haufun alejhim, wa lahum jahzenun. Ne ima straha niti brige i tuge. Ne ima straha za onim što je ili pred onim što je pred njima, niti ima tuge i zabrinutošću za onim što je iza njih približi im se džennet, pa će ga ugledati. Nurun jete To je svjetlost blistava, svjetlucava. Ma la ajnun ra'at, wa la udunun sami'at, wa la ala bali Što oko vidjelo nije, niti je uho te ljepote čulo, niti to može pomisliti ljudsko srce. Koja je ljepota? tada će još više poželjeti na onu svoju želju koju su Allahu Đelešanovu upućivali, da im podari džennet, još će više poželjeti da uđu u njega, jer znaju da je to ljepota neprestana i neprekidna, da onaj ko u njega uđe nikada više iz njega izaći neće i da je to ljepota nezamisliva i da je to iznad svega i bolje od svega. U njemu Allahovo zadovoljstvo za koje uzvišeni kaže وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ekber. Od svega je veći. Šta? Allahovo zadovoljstvo. To što će Allah tobom vječno biti zadovoljan. To ti je bolje od svih onih uživanja, pored tih uživanja. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ A pokazat će se džehennem i džehennemska vatra kome zalutalima. Zalutali, šta znači zalutali? Skrenuli sa pravoga puta jer je pravi put ispravan put. Put sredine. kako kažu umjereni put, ali da napomenemo, ovo ne znači umjereni put između istine i neistine. Ovo znači put istine, put Allahovog poslanika Resulullah Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Put koji nije put pretjerivanja, to znači uvođenja u vjeru nečega što nije propisano, niti je s druge strane suprotno pretjerivanju put popuštanja i ostavljanja nečega od vjere, nego put isprava. Ne može ti niko doći, pa kada te vidi da primjenjuješ sunnet i radiš po propisima ove vjere, da kaže nemoj tako. Islam je umjeren, Islam je srednji put, ne to znači da je optužio sunnet i Allahovu vjeru. I ashabe i Allahovog poslanika prije toga. Da nije bio umjeren kada nam je propisao ovo što je propisao. Ne, ne. Nije umjerenost između istine i neistine. Nego je umjerenost u istini. A neumjerenost ona je ili pretjerivanjem, ubacivanjem nečega što nije, ili ostavljanjem nečega od Pitali su jednog, ja sam to rekao, na, jednom, na jednoj raspravi. Opitali su jednog predstavnika druge vjere. Šta je to pretjerivanje u vjeri? Allahi ne znaju šta vjeruju. Sramota za njih, ali ne ima. Kad izgubi obraz više ne ima nikakve sramote. Kad može na Allah lagat da ne laže ljudima. Pa ga pitaju. Kažu šta je to pretjerivanje u vjeri? A on kaže šta je da je ne Ne zna ni on sam. Onaj koji uči treba da nauči. Šta će on druge učiti? Džahil on sam. Šta on ima druge da pouči? Pitaju ga šta je to, on kaže šta je da je ne Pa oni to znaju, reci im šta je pretjerivanje. Ne smije. Jer boji se nekome će se zamjeriti. Kalkuliše, politiku vodi sa vjerom. Ne može to tako. Vako je pa kome je pravo, kome je krivo. Šta znači zalutati? Imaš pravac jedan, imaš pravi put, ideš njime. Taj put je zacrtan ovim šarijatom i on te vodi u džennet. Kreneš na drugu stranu, skrenuo si, zaluto si već. I zato oni koji su zalutali, otišli su u džehennem. Kao što kaže hadis Resula Ali Sad sedam na svakom tome putu sa strane stoji po i poziva u njega onoga u zinaluk, nemoral, onoga u piće, onoga u kamate i prevare, onoga u, u ovo, u ono, ti harama, koliko god hoćeš, sve novi i novi izlaze i izmišljaju se. Svi ti putevi sa strane, to su stramputice, na kojima stoji pošeitan i poziva u džennetsku vatru. Samo je jedan pravi put, koji te vodi do dženneta. I zato se zove pravi, ispravan put. Siratum mustakim, na kome nema vrdanja, nema skretanja. Malo ću ovako pa ću, ovo pa ću, ne može to. Ovako je pravo i kome je pravo, kome je krivo. Ali ovo je ispravno. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ i bude džehennem pokazan onim zalutalima. Otišli na drugu stranu. Ovdje džennet on otišao na drugu stranu. وَقِيلَ لَهُمْ i kada im bude rečeno اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Gdje su oni koje ste vi obožavali? Šta znači obožavali i šta znači robovali? Ko je upamtio? Koji ste se bojali? Gdje su oni koje ste iznad svega voljeli? I gdje su oni koje ste... Šta? mimo svega ostalog slijedili, u tome se pokazuje obožavanje. Robovanje nekome. Koga ste se bojali, kome ste se ponižavali? Pred kim ste ponizni bili, ili pred ljudima ili pred stvoriteljem ljudi? Koga ste najviše voljeli i koga ste neprikosnoveno slijedili? U tome se i bade to gleda. Min dunillah, mimo Allah. mogu li vam oni pomoći? Eujantas, sirun, a mogu li oni i sami sebi pomoći? Fekubkibu fiha hum Pa će jedni na druge biti u džehennem bačeni, prevrčući se. I oni i oni koje su oni slijedili. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ I sve vojske šeitanove. Sve će u džehennemu ući do zadnjega. Komu je služio i ko je na tome putu radio. Kalu lahum fija jahtesimun. Govorit će svađajući se međusobno u džehennemu. Tallahi, a to je zakletva, kao i Allahi kao i billahi. Isto je i tallahi. zaklinjaće se i govoriti Tallahi in kunna le fi mubin. Mi smo sigurno bili na krivome putu. Dobar zaključak. Pametni ste. Samo što vam ništa to ne koristi i ne vrijedi. Iznu se vikum bi rabbil alemin. Kada smo vas izjednačavali sa gospodarom svih svjetova. Vama edallana illel muđrimun. A niko nas drugi nije odveo na stramputicu, na krivi put, osim oni najgori zlikovci, ali oni su u vašim očima dojuče bili najbolji. Fema lena min šafirin i mi sada ne imamo zagovornika. Wala sadiqin hamim niti prisnoga prijatelja. Jer je prijatelj u nevolji. Gdje su oni koji su vam dojuče pljeskali? I vama pljeskali i po ramenima vas pljeskali. Gdje su oni koji su vas podržavali? Znate onu priču. O vladaru i magarcu. Jeste li zaboravili? Ne treba spominjati posebno. Ili da napomenim. Kad je vladaru magarac umro, okupili se žalice oko njega Da bi se njemu dodvorili i uvukli. A kad je vladar otišao, nije našao kog će ga ispratiti. To tako biva. Ne imaju kome sada da se zbog njega dodvoravaju. Ne ima tih ni prisnih prijatelja. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Da nam je samo da se povratimo, pa da budemo od da postanemo iskreni vjernici. Inne fi zalika la zaista je u tome veliki ajet i pouka, oma kane aktharuhum mu'minin, a većina njih nisu vjernici, wa inna rabbeke lehu azizur rahim, a zaista je tvoj gospodar silan i milostiv. Molim uzvišnog Allah tabaraka ta'ala da nas obuhvati svojom milošću, da nas sačuva i zakloni od spletki din dušmana i da nas učini od čvrstih i iskrenih vjernika sa kojima je on zadovoljan. Amin. Ja rahman rahimin. Subhanak Allahumma bihamdika šadu la ilaha illa ente. Astaghfiruka wa